Ela é tipo aquela seda que salva, tipo vinho seco que adoça a alma, como aquela guerra que transmite calma, e o sorriso simples que merece palmas. É tipo a divisão de indecisões, o teor de uma erupção em emoções. E o caráter formado por ocasiões, e não vai ser moldado por opiniões. E o outro sou eu, o atribulado sou eu. Mas também vem da rua, criado sem pai, pô. Acho que foi isso que me deixou tão sagaz. paz. Mas hoje eu tô na guerra é porque amanhã quero paz. E no declive, se não tiver equilíbrio é queda livre. E de pessoa vale, ela é o calibre. Eu procuro a guerra, ela decide. Se vamos guerrear, ela é eclipse quebrada. Eu sou formação marginal, ela é magistrada. Sou o maluco que pula de ponta da ponte. Ela é o horizonte e nós juntos se torna estrada. Ela é o erro na medida exata. Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata. E esse sem camisa, tipo e cordão. Que faz dessa avenida melhor emoção. eu pedir pra ela pôr uma bala clava, sabe o que ela vai dizer? Danada. E se eu pedir pra virar 20 madrugada, sabe o que ela vai dizer? Ela é tipo aquela seda que salva, tipo vinho seco que adoça a alma, como aquela guerra que transmite calma, e o sorriso simples que merece palmas.